Euskadi Erratiak laua marka da baino gehiago dituen honetan, bai. bertan kazetari lanak zenolako bilakaera izan duen aztertzen ari gara, hmm. eta horretarako ba, Euskadi Erratiko erredakzioa etorri gara, eta ba, bertako kazetari ezberdinak elkarrizketatzen ari gara. Urrengoaren txanda, etxe sortu dugu, egunon. Kaixo, kaixo asiar. hasier. moduz abiltza? Ongi, ongi, orain ja arratsaldeko ordonetan ja lasaixago gure eginkizuna badakizu zuzeneko amaitzen da irurak aldera, bueno, Joseina etortzen denean, nik testigo berari pasatzen dio, eta gero ja arratsaldean bazkaldu eta ja antolatzen dugu urrenko guneko saioa, gutxi gara bera. Ba, primera, ba, guzti hauek dene galdera berdin egiten hasten gara. Bai. Ba, noiz jakin edo erabaki zenuen kazetari izan nahi zenuela, nun egintzen dituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskadi Erratian, eta e, ba, ordutik gaur arte lan eta nire hemen Euskadi Erratian. Nere kasuan, kazetaritza zena edo kazetarizateko bokazioa dago erabat lotuta irratia entzuteko betidanik izadudan zaletasunarekin. E, ni bihurtu nintzen kazetari irrati entzule nintzelako eta irratian lan egin nahi nuelako. Hori izan zen, pixka bat eh, motorra edo txispa ezta, eragin kazetaritzarako nire zaretasuna. Ni akorratzen naiz umetan, basta gezen urte izango nituen, zazpi, zortzi urte edo, deskubritu nuen irratia eta geratu nintzen txoratuta irratiarekin. Nik entzuten nituen umetan Jose Mariri ondo, Txaro Arteaga, Xabero eta... Ta izugarri gozatzen nuen, bereiak entzunez, eta nik esan nuen, ba, nik handitan irrati esatari izan nahi dut. Ta orduan, ba, geroztik, eh, bueno, nire bidea beti izan da, irrati entzule izan naiz betez ere. Eta irrati entzule izatetik ikasi dut, irratia egiten. Nik uste beti esaten da, ez? Eh, ofizio batean lan egin nahi baduzu, adiez, Angel eh, Lertxundik esaten zuen, idazle izateko asko irakurri gara dagoela. Bueno, ba, irrati esatari izateko asko entzun behar da. Irrati ona, bueno, irratia entzun behar da, orokorrean, eta horrek asko irakasten dizu. Bueno, orduan, nire itxin nintzen kasetaritzara, e, eh, irrati entzule nintzelako, eta irratiak, e, bueno, ba, arrapatu ninduelako. E, ikasi nuen kasetaritza Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitatean, nahi ara joaten ginen, ikasketak egitera. Eta, bueno, orduko ditutain bat lagun, eta eta ezagun. Hemen ez, arantxa agirre, mm -hmm. goizean eritzen den, hau segitako albiztegi orkesten, banere ikaskide izan zen. Baita gozina etxe berria ere, e, kantu kontarikoa, elkarrekin ibili ginen klasean. Amaia etxe zarreta, telebistakoa, euskal telebistakoa, nerea iri hartu euskal telebistakoa, hori elkarrekin ibilitakoak eh, gara, eh, e, universitatean, han, EHU, bai. Begira, euskal egerratia noiz sartu zinen? Ba, honetor nintzen, bueno, lehenabizi egin nituen urte pare batez edo udako ordezkapenak. Eta nik uste lehen dabizeko urte izan nuela, lauro gita beratzi, lauro da genizen bakitarako so naiz, eta urteak eta gogoratzeko txar naiz, baina lauro gita marreko amarkadaren ziren esango nuke. Eta, bueno, zelan egin ditudan, ez da, bizkatu urte ah, bueno, ba, bueno, hola bloke nagusiek izango lirateke, lehen dabizia hasi nintzen, udakorrezkapenak egiten. Beira, hor, eh, zera, zuk frantziako kultura ongi ezagutzen duzu, eta frantzian eh, asko erabiltzen dira akronimoak ez da, laburdurak ez? Beti gogoratuko naiz, bazen frantzian alderri sozialistako buruzaki bat Dominik Estroskan, bai. DSK, hori da, eta erabiltzen dira akronimoak frantzian ez? Bai, bai, bai. Bueno, ba mira, nire akronimoak izango lirateke UD, GB, GK, FK, eta orain KL. Esplikatuko ditut. Bai, bai, Lehendabizikoa bai, ni bakarrik goratzen dut eta nere inguruko goratzen dut. Ni hasi nintzen uda partean udako saiotxo bat egiten. Eta izena zuen uda dudan deitzen nion. Uda dudan. Bueno, izan zen uda parteko magazintxo bat uda partean arratsaldean egiten zena. Gero pasan nintzen gebera, goizean behin. Goizean behin izan zen urte askoan goizeko magazina, ezta? Gaur egun faktoria den gixan. Hor egon dira, goizeko magazinetan hiru aldi bezala. Izen iragokien ez, eh? Lehen egon zen, goiz izeneko saio bat, vale. epokan. Gero, bigarrenko gari bat etorri zen, eta hori izan zen, goizean behin, eta ni horri bilin nintzen, uh mhm. eh, -huh. erredaktore. Gero, faktoria, eta hor segitzen dugu, eskatu atal horretan, nik uste diru epako izan direla. Beraz, nire esin nintzen, goizean behin saioen, eta esin nintzen, erredaktore. Eta hor egiten duen denetarik erreportajea kalean, lehiaketak, musika aurkeztu, albiste bitxia kontatu, produkzioa egin, denetarik. Ze, orain eta lehen, ba, azkenean, irratxai batan zaudenean denetarik egin behar duzu. Hemen denetarik egin behar izaten. Orduan, ni hor, goizean behin saioen ebil nintzen, erreportari. E, gero momentu batean, pasatu nintzen, gero, goizean behin bihurtu zen, e, oain bezala, goiz osoko magazina. Hasi goizeko zazpietan eta mabiak arte. Eta, momentu batean erabaki zuten bizati egitea. Tordun, nik hartu nuen, lehendabiziko zatiaren editoretza. Goizeko zazpietatik, bederatzi tardiak arte horrela. Gutxi gara bera horrein inaki guridik egiten duena. Hori egiten hasi nintzen ni. Bai, albistegia, solasaldi politikoak, tertuliak, entrevistak. Orduan nik hori egiten duen. Goizeko zazpietan edo azten ginen, eta bederatzi tardiak arte, amarrak arte egin genuen demoraldiren batean eta hori genion goizean behin endabiziko zatia. Gero bihurtu zen goizean behin goizkronika. Orain asteburuan eiderek egiten duena bare, haren e, segida bezala da, aurrekaria daura. Vale, vale, Baina astean zeharreko are goizkronika zen. Eta hori izan zen, ze sortu zen faktoria, eta faktoria esten zen bederatzietan Susana aurkeztuta, eta nik egiten nuen zatia, segitatik bederatziak arte, eta ditzen genion goizkronika. goizkronika. Gero, horre egin nituen, ba igual, bederatzi denboraldi. Eta, bederatzi denboraldi pasa ondoren, Bai, nik hartu nuen goiz osoaren ardura. Alegia, azten nintzen goizeko zortzietan, gote nintzen eguerdeko amabiak arte. Bai, lau ordu egiten dituen. Faktoria zen. Faktoria marka bazetorren, ze aurretik egon zen Susana Mujika, eta egon zen Marian Beitelarran rangoitea, bai, eta ordu nik hartu nuen gitaritza, eta nere garaian egiten genuen faktoria goizeko zortzietan hasi, eta amabiak arte. Esango nuke, epok hartan, e, goizeko seietatik sortzietara goizkronika izan zela, eta inaki guridik aurkezten zuen. Ah, bai. da zen inaki, seietan, sortziak arte, pasatzen zian iri testigua, eta nigo terintzen goizeko sortzietatik amabiak arte. Bai, horrela egin dituen biden boraldi. Hori pasatu zen, eta horren ondoren nik jartu nuen magazinaren gidaritza. Gutxi gara bera orain maidarek egiten duena. Baino, azten ginen bederatzi tardietarako. Bederatzi bukatzen zen arlo politikoa, politiko informatiboa, eta beratz zertan ja, azten genuen magazina. Eta ginen, epoka batean gari batean amabiak arte, eta beste gari batean erdiak arte baitere. Eta gero ja dena des desplazatu zen goizeko amartara. Amartatik urdu batera. Eta bueno, horrego nintzen, ba, horren dela gutxen arte, horren bai. dela ze izango dira nik azkenik urte izan nuen, 2008 bi. Bai, nik azkaitzen ikasketak egiten hasi nintzenean. Hori da, eta ere, azken aurreko saio izan zen oso litzapen polita daukat, Azkeneko faktori izan zen ostiral batekin. Eta bezpera zen ustailak zazpi osteguna tegin genuen saioa gazteluko plazatik. Polita. Oso polita. Oso polita. Etorri zen txika sobresalto, etorri zen igorri jurra iruñeko orfeoiko bai. zuzendaria. Etorri ziren gazte batzuk eta bestu zikuten jota bat euskaraz, amaien eterregak lortu zituen, ah, amaien eterregak gurekin, Mikel Jarza, bueno, oixe. Polita. Ta gero ja, eta hogeita bi, hogeita iruden boraldian, egin nuen, e, urte beti irantzuen saio bat, beste berrogei urtean izenekoa, bai. E, Euskairatiaren berrogei garren urte gogoratzeko, saio monografikoak, astean behin saio bat, eta ja, e, hau da nire bigarren denboraldia, KLN Kultur lehioan. Ba, esan bezala zuri editore bezala elkarrizketatzen agatoz eta ikusi urte asko egin dituzula. Mikro aurrean, bueno, bigarren galdera horretan beraz, e, Euskadi Irratian urte guzti hauetan, eh, orain dituzuen lan egiteko tresna eta baliabideak nola aldatu dira lengokoekin e, eh, parekatuta eta zein esango zenuke izan dela aldaketarik nabarmenena. Bueno, ni naiz e, mundu analogikoaren semea, eh? Ni akoratzen naiz Irratian hasi nintzenean, Idaz makinak erabiltzen genituen. Susatzen zinen Euskadi Erratiko eta soinua zen idaz makinak ateratzen duten soin hori, teklak astinduz ateratzen den soin hori, soinu izugarri da, klink egiten zuen ez, <laughs> idaz makinak ez, lerroa bukatzerakoan ez da. Eta fotokopia gaio ez ba, bagerukan, erabiltzen genituen kalkoak, horrien kopiak ateratzeko. Ari naiz, maten du, e, zera, e, <laughs> santima minera joan naizela, joan naizela. Ni horren seme naiz, gero ikusi dut, eh, garapen bat izugarria ez da, mundu analogikotik, mundu analogikotik, mundu digitalera pasatu bai. gara, eh? zentzu guztietan, ez. Taldaketa hundiena zein? Bueno, e, soinuari kiona. Adiez, editaia, editajea. Editajea soinuaren gaur egun da zoragarria. Gaur egun puskak jarri, kendu erantzi ditzakezu, ez? Nahi duzu egin dezakezu, ez? Bai. Jarri, bai, ez da? Kendu, jarri. Eta zen? E, egin ziteken editaje bat, artisa modura, zintak moztuz, eta itxatxiz, baino askoz nekezagoa zen. Gaur egun entrevista tartu eta kendu ditzakezu utxuneak, trabadizoak, ez? Bai. Bueno, hori da zoragarria. Ta gero badago beste aldaketa nagusi bat eman dena da, e, kanpotik aritzerakoan zuzenean, teknologiak eman duen salto jauzi garria. Bera, bai. kontuko izut anedota bat, bai, eta da. Bai, bai, hori Ni hasi nintzenean, laro goita marreko hasiera horretan, e, eh, honintzen gari baten alistegietan, eta goratzen naiz behin, bidali ninduten donostiako paseo berrira agertu zelako kotxe susmagarri bat. Etze egiten atentatu bat izango zen, etzen izango, orduan, nik uste, arte zilariak e, eh, goizean goizetik gantzei biltzala, eta orduan bidali ninduten. Eta eh, sartu nintzen gogoratzen ez, goiz hartan, egun orduero, emitetan, boletinetan, egin dituen kronikak. Eta kronikoiek zuzenen egiten dituen, eta nola egiten nituen taberna bat zegoen, e, kotxea zegoen tokitik gertu, telefono kabina bat zegoen, telefono kabinen txamponak bota, telefono deia egin, eta horrela egiten genituen orduleko kronika horiek. Eta, orduan, hortik salto egin dugu gaur egun gogorara. Eta horren adibidea da, adibidez, 2008an, pandemia etorri zenean, ni faktorian nengoen gara hartan, eta bi astein nituen etxetik saio eginez, pensa, ze aldaketa. Soinu kalitate zora garriarekin, ez da? Eta etxetik egiten duten, eh? Bai, saio osorik ez, baina zate handi bat, bai, etxetik egiten nuenik. Bai, gorka otaigi hemen lagun nuela, bien artean. Begira. Ez? baina nik zati handi bat etxetik egin nuen, bi aste edo, edo igual, iru aste egin nituen etxetik saio egin ez, eh? Hora, pensa, eh? Telefono kabinak erabiltzetik, etxean saio egitera. Eh? Begira, e, eh, irugarren galdera, orain gehiago sakonduko dugu, mm -hmm. e, hainbat saio editatzen edo aurkezten ibilizara, gaur bai. kultur lehioaren aurkezle zara, mm -hmm. eta urte luzetzen, bueno, faktorian, eta bere beste hainbat saiotan ibiligara, bai. Eh, zilera, edo zu bezala, emankizunen editoren lanak zen bilakaera izan du. Bai, begira, e, talde bat zuzentzen duzunean, beti da oso importantea, e, bueno, zu gitaritza bat markatu behar duzu, eta lanildo bat markatu behar duzu, ezta. Baina gero, e, oso garantzizkoa da, taldekide guztiek saioa bere sentitzea. Oso importantea da. Bestela, pikutela joango da barku hori. Osea, ondoratuko da. Orduan, nik beti garbi izan dut, e, zera, nahiz markatu pixkat hildoa edo lan egiteko modu eta bar, jendeari hitzeman behar niola. Eta e, egia da, jendeari esigitzen nion maila bat, lan egiteko maila bat, baina gero baita ere, banekien jendeari edazten gauzak ondo egiten zirenean, eta gauzak e, azaltzen, eta jendeari iskarrak ematen, ondo lan egiten zuenean, eta gauzak ondo atretzen zirenean, ezta? Beraz izan behar du, e, aldebitako zera bat, e, lan egiteko modu bat, ezta? da? zuk gauzak eskatu behar dituzu eta segitu behar dituzu, baino jendeare baita ere, adirazi behar diozu, gauzak ondo ateratzen direnean. Eta honeko izan behar duzu. Eta izan behar du, lortu behar duzuna da, jendeak saioa bere sentitzea. Osea, denak izan behar dugu, azken futbol talde baten antzera, ez da? Jokalari guztia, pizza guztia dire importanteak, ez da? Zuzara entrenatzailea, ez? Bai. Gitaritza dara bazun entrenatzailea, baino behar dituzu, aurrelariak, erdilariak, atzelariak, denak behar dituzu. Bueno, hori da pixka bat metafora. Eta horrek balio du, bai informatibo baterako, bai magazin baterako, vale lantaldera egiten den edozein saiotarako. Eta aurrean dituzun, edo zein lantrasnekin erabiltzeko, ez? Ba, hain uski. Lantrasnekin aukerez, bilakanarik izan da. Ba, ez dakit leheno gaur egun, eh, harremantzeko e, moduak. Jenderekin zaiteko moduak? Mm, eguneroko jardunean diozu? Bai, bai. Eh, bai kontaktu bat bilatu behartzen urean? Ah, edo? bueno, bai, bai, bai, bueno, ez dakit, hor azkenean telefonak astindu behar dira beti, ez? Oso garrantzizkoa da, telefono gastintza eta telefono fitxategi bat osatzen joatea, ez? Denok erabiltzeko moduan egongo dena, ez? Mhm. Eta hornitzea hori, e, denok erabiliko dugun telefono fitxategi hori. Eta telefono fitxategia bezala oso importantea da artxiboa ere hornitzea. Ze, zuk gaur handu duzun gai bat, akaso, hemendik amar urtera oso importantea izango da. Eta artxiboan gorreta balin badago, gero horra joko duzu, eta horrek aterako dituzu elementuak, ez da? Zu horretan urte Bai, bai, baina beste lankide batzuk egin dute sekulako lana, artxibo lana izugarria, adibidez. Eh, bueno, faktorian adibidez, ane alibizuk egin du artxibo lana izugarria. Nekane, nekane garikanok eta nantzituzbek ere egin dute artxibo lana izugarria. Esate baterako, horren dela gutxi, badakizuzuk, Rabelen urte izan bai. dugu ez, 150 da berrogeita urte, ah. Rabel jaiozela. Ta, bueno, el dos egun hori lantzeko eguna ta ba, buruan genukan, eh, dituko dugu musikologo bati, historiadore bati ta bar. Ta nik nuen, ba ote dago zerbait euskarateko artxiboan arabi buruz ta. Saltu nitzen ta, gauza mordoa zegoen. Hori da ba, e, urtetan zehar jendeak artxibolan izugarri egin duelako. Ta hor dago altxor bat izugarria. Ba, begira. Bai. eh, azpimarratze polita. Ondoren Euskadi Erratiaren bereizgarria zer galdetzen dugu, Euskadi Erratiaren bereizgarria da hizkuntza, euskera. Mm e, programen oierria da ardatza elkarrezketak dira, horiek lortu behar dira, e, irratiaren kasuak euskeraz, e, ez bai dago telebista bezala azpititu lurik. Bai. E, izlariak euskeraz lortzeak izan bilekanaren. Buh, izugarria, izugarria. Naiz eta orduan ere, bueno, e, nik hori urte asko dara mazat irratian, da bai ikusi dut garapen izugarria. Gaur egun, oso gauza gutxi geratzen dira euskerate landu gabe ez dagoelako euskal iztunek. Oso gauza gutxi. Ze, universiadetik eta eskoletetik atera dira, eh, hainbat persona, jantziak eta trebatua beraien gaietan, tarduan, zuzenbidean, historian, politikan, kimikan, fizika, medikuntzak, eh? Bueno, izugarria izan da, zenbat jende eh, irabazi duen euskerak ez da urte hauetan. Tardoan, bai, hor saltu izugarria dago. Eh, eta gero, bai, esan esan. Ez, taleno eh, ze, zeitasun bat zegoen... Ba, gehiago kostatzen zen, bat zegoen orduan ere adituak, baina, bueno, hasi berriak ziren, bueno, bai, moldatzen ginen, eh? Eta gero, bueno, trikimelio txikiak ere bagen dituen. Jo, ezagun, ba, ez dakit, eh, antolatu zutela, mm, zai, ba, mikologiare buruzko kongresu bat, ba, lizar. igual, ere ditut, ai, eske, ez dakit euskera zenez moldatzen, baino, bokatiloa bat, e, ikasketak euskera zein dituen, eta ikastoran ibiltzen da, ari emango izkiot laua zalpen, eta entrevista ingo diozu, eta horrela egiten genuen. Ka, etzeukan, bestearen zea, em, xetasun maila edo zehaztasun maila ez da, baina, bueno, trikimailu txiki gara hiltzen genituen, ez? Oie kontatuko ditugu hemen, ez? Baina, bai, bai, bai, a ber, ez duen eh, sekulako eh, hankasartzerik egiten, besterik gabe, baina. bai ez, osabak hilabari, oso bakilo bari esplikatzen zion, maten zizko lau da gaiari buruz, eta horrela moldatzen ginen, ez horrelako trikimailuak egiten genituen. Baina saltoa izugarri da. Ta ni baduzkat bi adibide, iruzte eskit zoragarriak, e, orain dela, zizango dira. Pues igual izango dira, marrute horrela, eh? Faktorianen nien bilela, guazen aiz, kaitin jende de tabio, kordon lankide ginen, eta e, deitu genuen Xangaira, ze Mondragon taldeak, vale. kooperatiba taldeak irekizuen lantegi bat Xangai. Ta orduan, eh, ango batek, txinatar batek, euskara ikasi zuen, gutxi asko bazekien zerbait. Agoratzen izan, tristen genion, Ta bueno, oso oinarrizko erantzunak eman zizkigun, eman zizkigun. Ta gero bukeran, ba, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ba, ez dakit, ez dakit, ez Txuli, ez dakit, vale. ba, eskarrik asko, eta esan zigun, eskari asko! Ah. Da orduan, egin zizai detalle zoragarria, eta ja izango dira, gala, marrute edo, gala, ma entre entra historien genuela, eh? Ta, ez da de denbora pasa, orain dela, ze izango dira, ze izazpi urte, Afrikako kopa, futbol kopa, zu futbol vale. zara. Senegalek ere bazizuen. Vale, vale. Bai. Bueno, igandea zen. Biara monen, entro eginen saio egitera, eta zer egingo du? Tarduan, jabetu ginen, bazte duela, orain asko dira, euskaraz dakiten zane baino, baina horren dela, zei zazpi urtetzien, beste. Topatuko nintuen bi, eta bakizu irratean zer nolako abiaduran egiten dugulan, ezta? Saio amarretan eh, hasi zen, eta zeginen telefono diak egiten, guizoko sortzitan, bederatzitan, norbait jarri zein Senegaldar bat, arekin komentatzeko, ba, Senegalek ere bazizuele munduko txapaketa. Zarea genuen, telefono diak genituen, inorkatzen deitzen. Azken momentuan, otzei zuten bi Senegaldarrek. Eta jarri genituen zuzenean biak. Ba, hasi ziren euskeraz beraien arte nizketa guk ezar esan gabe. Ez? Ta eh claro, urte asko pasatu dira eta orain jaiguan hori normala dituzten zegoen. Orduan izan zen. Baizu, momentu magiko da zora garri bat irratikoa, ez? Bi senegaldar euskeraz hizketan euskera irratian. Ba begira. Babito, elkarrizketa guztietan ari gara ateratzen kasetari bakoitzaren momentu magiko bat. Bai. Ba, Senegalgo lagunena eta beste eskalik asko hori ere. Hori ere, vale, vale, vale. Bai. Eh, orain ja pixka bat borobiltze aldera, lau galdera hauek pixka bat kastertan dana ja hmm. ikusi dugu. Orain bai guzti horrekin azkeneko galdera deri berdin egiten dizuegu, aurdartzeko bidea zabaltzen dugu galdera horrekin. Kazetari lanak nolako bilakaera izan duen ikusi dugu, eta bilakaera horrek kazetari lara erraztu egin du, lausotu, lakarga gehiago eman eraldatu, zuk ze esango Nik esango nituzke bi gauza, bora, ez da bi gauza edo, nik esango nuke, mm, gauzak aldatu diren arren, eta teknologia hobetu den arren, kazetaritza beti kasetaritza izango dela. Horrek esan nahi du, em, gauzak, notiziak, helduko dira, edo sare sozial bitartez, edo telefonos bat ditu duelako, edo kalean horbeta zerbait entzun duelako, edo teletipo bat iritsi delako. Baina notizia iristen den moduan iristen dela ere, zuk antenerdo horretik telefono dei batzuk egin barretuzu kontrastatzeko notizia. Zuzen ari otezaren jakiteko. Ze, adibidez, e, egin badu dirazpen bat, jazta, horrez dago kontrastatu beharrik, egin du. Baina igual heldu zeizu notizia bat kalearen entzundakoa, edo igual sare sozial bat botatu zerbait. Bueno, pues, bota horretik hori, antenerdo horretik, telefono deiak egin beharko dira, orain, eta bendela hori tamar urte. Berdin, berdin. O ez dago persarik gainera, esan dut, egia da notiziak, irratiak azkartasunarekin lan egiten dut, eta gauzak azkarra esan behar dira, baino, hartu behar dira beti, bi, iru, lau minutu, antenera joan aurretik eta telefono batzuk egin, kontrastatzeko. Bai, eta... Bai, bai, bai. bota. hori da. Eh? hori ez da inoiz aldatuko. Hori bat, hori informatibo puro hori Eta magazinetan edo kultura saioetan, ni naiz gauzak zure egitearen aldeko. Zan nahi dut. Gai hor balin badukazu ere, saiatu zaite zure ukitu ematen. Osea, hortik, zu dukazun historiatik sortu beste historia bat. Zure kultxuarekin. Hori da, zate baterako. E, Niorein kultura nabil. E, urtero, eibarren antolatzen dituzte antzerki jardunaldiak, antzerki jaialdiak, sekulako tradizioa duka, tandi basatzen dira Euskal Herriko eta Espainiako antzerki talderik onenak. Ordan, hori izten da egunian, egin dezakezu, bueno, pues, zerrenda irakurri, eta bale, irakurri dezakezu, bat horreko da, eta beste, eta bestea, eta bestea. Hori da aukera bat. Baina beste aukera bat da, zuk hortik historia bat sortzea. Ta, ari nik behin egin nuen urte batean, egin nuen, e, jardunaldi hauek, antzerki jaialdi egiten da, Ibarko koliseo antzokian. Bai. Da, Ibarko beti-betiko antzokia. Bueno, kontua da, antzoki horretatik gertu, oso gertu, orain dela urte batzuk, orain dela urte daixente, Mursego, kantaien aitonak, zapata dena bat izan zuela. Ta nahi behi Mursego kontatu zidan, koliziora, etorri zenean, e, aurreko mendeko flameko kantari oso famoso bat, zapata behar zituela eta joan zen bera itonaren dendara zapata gerostera. Orduan, nik egun horretan hori kontatu nuen. Jakina, gero kontatu nuen, antzerki jaialde hasiko zela, etorreko zela uta bestea. Baino, amu hori erabili nuen. Irratian, bada pixka bat, nola esan, eta komunikabetan orokorrean jende erakarri egin behar bai. eta erakartzeko modua bilatu behar dituzu. Eta gainera orduan, historien bitartez erakarri dezakegu guk, amu horien bitartez. Garro izan ari ez kontatu dut, azte honetan aterako da, gari, kantariaren, lendabiziko disko horren dela hogeita marrurtekoa, berrar gitaratuko dute. Eta hori izango da, asontako notizia. Eta hori nik zera egin dut. E, gogoratzen nintzen, ze behin kontatu zidaten, gari den lendabiziko disko hortarako, e, gari joan zen hilapaindegi batera, horraztera, Tarduan, nik entrevista egin bere garaian, ilapaintzaile horri, tarduan, histori hori kontatu dut gaur goizean, eta, bueno, bide batez, jenderi esan diot, ba, atorla diskoa, baina, gero, bitxikeri hori kontatu dut gari diren nariziko diskoko argazkirako hila pantzailea alako izan zen. Tordun, hori kontatu dut, erabili dut hori amu modura. Ba, ona. Ba, nik honekin galdera guztiak ine ditut, gizitza bai. gehitu nahiko zenuke. Ez, oso gustora ba, gona izela. Honekin moro bilduko dugu. Eta irratia biziri dago eta biziriko gongo dela. Hori bai, egon modela. Hori azkotek bai. patzezu eta hori nik Bai, nik uste bai, ez ez. Bai. Itza, azken batean itzaren indarra da, ez? Eta badu gauza bat beste komunikadeik ez duten oso osagarria da, eraman garria leku askotara, beste bai. gozak egin. Hombre, irudia ere zola garria da, eh? Noski, Baina, irudia ikusi behar da. Ikusi egin behar duzu. Ta hitzak aldiz, ikusi gabe, den imaginatu ezakezu. Hori da, eta bai. horrek ere askotan zabaltzen du. Bai. Zen batek, orain ezagora, sare sozialek ere eta ezagora, ba? baina askotan hau etxentzun irratien, eta bai. irudi bat egin dagar ikusi, eta nik erudu da, imaginatzen ba. Ja, bueno, <laughs> ni badoket horrekin ere edota bat. Behin eh, faktorian, ari ginen, bueno, nik urte luzez, izan nuen solasaldi bat, Carlos Tit eta Xebera Murizarekin. Vale. Gero, nire Ibarzabal ere batu zen.

guapo hau imaginatzen induzun da. Iz, desberdina. <laughs> Horrek labur biltzen du irratiaren magia, ez? Hori da, hori da, hori da irratiaren magia. Hoxe. Ba hola, xe. Mila, mila. Oso ondo, xer. Oso ondo, Berdin.